عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهتساتها فإن كل مهتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mühtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı ol olmazı çağıram. Və biz təqva ayındayıq. Çünki Allah s.ə.q. buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənu kutibə aleykumus siyam, kəmə kutibə aleyl ləzinə min qablikum ləalləkum təttəqun. Allah s.ə.q. iman əhlinə müraciət edir və buyurur ki, necə ki, sizdən qabaqçilərə fərz olunmuşsa orucluq, sizə də orucluq fərzdir, bəlkə təqvalı olasınız. Ona görə keçən xütbələrdə də qeyd etdiyi ki, orucluq mömin üçün bir fürsətdir. Bu sifəti artırmaq üçün, təqva sifətini. Təqva, yəni Allah subhanətlərdən qorxmaq, onun əmrlərinə tabi olmaq, qadağan etdiyi əməllərdən çəkinmək, Allah qorxusudur. Ona görə bu ay fürsətdir, qardaşlar. Çalışma lazımdır bu ayda başqa aylara baxanda, müqayisə eləyəndə əməl daha çox olmalıdır. Və görürsünüz, artıq 10 ay, 10 gün, axır, axır 10 gün gəlir. Və bu 10 nə, nədir? Bu sənə bir işarədir, bu sənə zəng gəlir ki, bax, günlər necə tez keçir, xeyr necə tez keçir. Yəni, əgər sən istifadə eləməsən bir şey vaxtında, keçdi, qutardı. Yəni, sən ondan daha artıq istifadə edə bilməyəcəksən. Həmçinin bu günlərin keçməyində nə işarələrdən də biri odur ki, sənin üçün bir fürsətdir, göstərir ki, bax, axır 10 gün gəlir. Axır 10 gün fikir verirsiniz, əməllər axırda daha da fəziləti artır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəni, insan axırıncı əməllə götürüləcək, soruşsal olunacaq. Ona görə axırıncı əməli həmişə ehtiyatda olmalıdır ki, əməlimiz birdən axırıncı olar ki, yaxşı gedginə. Çünki axırıncı əmələ görə götürəcəklər. Ona görə, qardaşlar, axır 10 gün gəlir. Və fikir versiniz, Ramazan ayın axır 10 günü öz yeri var. Məsələn, ən əfsəl gecələrdir. Ən əfsəl gecələr Ramazan ayının axır 10 günüdür. Yəni, ən əfsəl gecələr gəlir. Ən birinci bu fürsət yaranır sənin qabağında. Ona görə alimlər ixtilaf ediblər ki, hansı 10 gün əfsəldir? Ramazanın axır 10 günü, yoxsa zilhəccə ayının əvvəl 10 günü? Ona görə alimlər bəzilər deyib zilhəccə ayının 10 günü, bəzilər deyib zilhəccə e, Ramazan ayının axırı 10 günü və dəlillər gətirirlər hər tərəfdən. Lakin Şeyhülislam Rahiməhullah bu iki dənə rəyi cəmləyir və deyir ki, Ramazan axı, ah, axır 10 gün gecələri ən əfsəl gecələrdir. Lakin zilhəccən 10 günü gündüzü ən əfsəl gündüzlərdir. Bu doğrudan gözəl gəmdir. Ona görə bu fürsət gəlir ən birinci. Həmçinin bu axır 10 günə xas olan əməllərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm axır 10 gün girəndə daha ciddi olardı ibadətdə. Hətta aləsin qaldırırdı. Aləsin. Ona görə keçərdi həmişə Əli bin Əbi Talibin evindən, qızını Fatıma radiyallahu anhə və oyadardı onları. Oyadardı. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə də möminlərin anası, münafiqlərin yox, möminlərin anası deyir ki, axır 10 girəndə, 10 gün girəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi bizi durğuzardı ibadətə. Daha ciddi olardı. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, görəndə ki, necə ehtimam edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi axır 10 günə, dedim ya Rasulullah, axır 10 gündə hansı duanı edin, daha yaxşıdır. Dedi ki, deyilən ki, e, bəs e, Allahumma innəkə afuvun tuhibbul afva fa'fa anni. Yəni, Allahumma sən bağışlayansan, əfədənsən və əfətməyi sevirsən, xoşlayırsan, fa'fa anni, yəni mənə bağışla. Əsasən bu duanı edin. Və bu da işarədir ki, axır 10 gündə dua çoxalmalıdır. Yəni, bu da xüsusiyyətlərindən də axır 10 günün ki, dua, çünki xüsusi dualar gəlir. Əsas da yəni budur ki, Allahdan bağışlanmaq diləyir. Çünki fürsətdir bu axır 10 gündə. Həmçin, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm e, bu axır 10 günə xas olan əməllərdən biri etikafdır. Etikaf, yəni məkiddə bir yerdə sığılıb, çəkilib, orada qalmaq. Məkiddə qalmaqdır. Etikaf eləyirsən. Yəni, orada Allahla ayrılmaq, Allahla bir olsan. Yəni təsəvvürlə ehtikaf eləyən heç nə eşitmir. Oxuduğu Qurandır, danışdığı zikirdir, əməlləri də ancaq namazdır və salam. Yəni, sırf Allahla olmaq. Yəni, bu axır 10 günü. Yəni, gör, bu 10 gün nədir? Hətta yəni, insan öz əhl-i beytindən, öz işindən keçir, nədir, nədir bu ehtiqaf eləsin. Bu da göstərir ki, yəni, bu 10 günün xüsusiyyətlərindən. Həmçin, qardaşlar, yəni, bu 10 gündə ümumiyyətlə hər bir əməl əfzəldir, hər bir əməl istifadə olmalıdır. Quran oxuyurdunsa, bu axır 10 gündə Quranı çox atmalısan. Sədəqə verirdinsə, axır 10 gündə verməlisən, daha çox verməlisən. Zikr eləyirdinsə, axır 10 gündə daha çox eləməlisən. Hər bir əməl nə bacarsan elə. Hər bir əməli. Allah subhanətlə buyurur ki, يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ Əl-Əyə, Əl-İmran surəsi 30, 30, 30-cu aya. Allah Subhanahu buyurur ki, o gün hər kəs etdiyi yaxşı və pis əməllər e, əməllərlə qarşısında olacaq. Yəni ona görə insan belə günlərdə fürsətdir. Və başqa ayda e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Va'mur əhləkə bis-salati was-sabr alayha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk və la aqibatu lit-taqva." Taha surəsi 132-ci ayə. Allah Subhanahu bu ayədə buyurur ki: "Və-amur əhləkə bis-salati və-sabir aleyha." Yəni əhlinə namaz qılmağı əmr et. Yəni, fikir versən, burada görsənir ki, ailə başçısı məsuliyyət daşıyır. Ki, ailə başçısı ibadət məsələsində ailəsindən tələb eləməlidir, əmr etməlidir. Və deyir ki, Allah subhanət hala وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Yəni, ə, əhlinə namaz qılmağı əmr et, özün də ona səbirlə davam et. Çünki ibadətdə səbirə ehtiyac var. Çünki səbrin növlərindən də biri budur ki, ibadəti səbr eləmək. Bu da növlərindən biridir. Və özün də buna davam etkinən. Sonra buyurur ki, Allah subhanətə davam edir ayəni, Allah subhanətə buyurur, وَامُرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا Biz səndən ruzu istəmirik. Ne üçün? Nəhnu narzuquq. Sənə ruzunu verən bizik. Yəni Allah Subhanahu taala deyir ki, mən sənə heç nə istəmirəm. Yəni demirəm, şey, dur yenə nəsə mən istəyirəm səndən. Xeyr, yəni biz onun ruzunu da biz sənə veririk. Yəni heç nə, sadəcə sənin üçündür. Nəhnu narzuquq. Və la aqibatu lit-taqva. Aqibət isə taqva sahiblərindir. Yəni son isə sonu, bunların hamısı sonu ancaq təqva sahibləri ancaq faydalanacaq. Xeyr götürəcək. Ona görə <clears throat> ona görə çalış əməlləri artır. Xüsusən də e, necə hədislərin birində gəlir ki, e, hədisi qüçüdə deyir ki, ey qullarım, siz əməlləri edirsiniz, mən də sayıram, yazıram sizin üçün. Sonra sizin qarşınıza qoyacam bunu. Əgər kim xeyr görsə, əməllərində xeyr görsə, şükür edəsən. Əgər kim başqa şey görsə, ancaq özün günahlandırsın. Ancaq özün günahlandırsın. Ona görə insan üçün bu ay fürsətdir. Ona görə istifadə elə. Axır 10 gündə, əvvəl 2-10 gündən daha ciddi ol. Lafzı sənə ehtiqaf eləyə bilməsən də, əməllərini çoxalt Və inşallah çalış e, bu aydan səmərəli, xüsusən də axır 10 gündən səmərəli istifadə et. Məsələn, bəzi qardaşlar məsələn yığışırlar, yaxşıdır yığışmaq, məsələn yığışırlar, səhərəcən otururlar, səhərəcən oturmaq lazımdır. Məsələn, yığışır məsələn, e, bir neçə saat oturmaq olar, çünki Peyyambar salısın səhərəcə oturmayıb gecənin bir hissəsini yatıb, sonra durur və ya durub, biraz ibadət edib, sonra yatıb. Çünki səhər işə gelmək var, səhər ibadətləri var. Yəni, hər şey tənzimli olmalıdır. Çünki bir tənzimin pozsan görsən, o birisi ibadətdə xələl gətirəcək sənə. Ona görə tənzim, məsələn, oturub bəzi qədər kinoa baxırlar üçəcən, saat 4-də yatırlar, yarım saatdan sonra da sübdür. Sonra deyil, mən sübdə duramıram. Duramayacaqsən də. Ona görə qardaşlar, yəni biraz ciddi olma lazımdır belə məsələlərdə. Həmçinin axır 10 gün e, Allah subhanətə alə Gecələrin mən birində elə bəzədib ki, bir dənə gecəni o gecə min aydan əfsəldir. Təsəl neçə il, 80 neçə il. Min aydan əfsəldir. Təsəl o gecədə əməl. Onlar qədir gecəsidir. Ayrı, Allah subhanətələ ayrıca Qədir surəsi nazil edib. İnnə ənzəlnəhu fi leylətəl qadr. Allah subhanətələ buyurur ki, biz Quranı Qədir gecəsi nazil elədik. Yəni Qədir gecəsi Allah subhanətələ loğul maqsada nazil edib ki, kamil şəkildə Quranı. Sonra oradan 23 il ərzində hadisələrlə əlaqədar ayələr yavaş-yavaş gəlir. İnnə ənzəlnəhu fi ləylətil qadr və mə ədraka mə ləylətil qadr. Allah Subhanahu sən bilmirsən bunun qədri nədir bu gecənin. Allah Subhanahu deyir. Leylətul qadr xeyrun min əlfi şəhər. Qədir gecəsi min aydan əfsəldir. Tənəzzəlu fiyhə tənəzzəlu mələkdə fiyhə tənəzzəlu mələkdə və ruhu fiyhə bi idni rabbihim min kulli əmr. O gün mələklər və xüsusən də Cibril nasil olur. Cəbrail də ancaq Peyğəmbərlər üçün gəlib. Təsələ o gecənin əzəmətliyinə ruh və lə mələikə və ruh. Ruh Cəbraildir. Çünki Cəbrail ruh gətirib. Yəni, ayələr. Ayələrə Qurana ruh da deyilir adlarından biri. Çünki Quran yaşadır insanı. Quransız insan meyyitdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, fərq qoyur o adamla ki, iki adamla ki, Allah zikr edənlə zikr etməyən, deyir, Allah zikr edən diri misalındadır, zikr etməyən ölü. Ona görə kim bu vəhddən istifadə edir, diridir. Kim bu vəhddən istifadə eləmir, ölüdür, baxmayaraq tərpənsə də. Ona görə kordur, kardır. Ona görə bu qiyamət gün görəcək. Çünki qiyamət gün çıxanda deyəcək, yara, məni şu kor xalq etdin, mən görürdün. Çünki orada görmürdün, sən görmürdün, sən elə gəldi görürdün. Sən ki, o ruhu götürməmişdin, kör idin. Ona görə sən kör gəldin. Aydın qardaşlar? Hə, ona görə, əlhəmdə fürsətdir, Ramazan ayıdır, mələklər nazil olur, o gecə e, Cəbrail nazil olur. Tənəzzəl mələkət və ruhu fiyyə bidni تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي هي, هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر Yəni, Allah subhanətələ o gecə ta gün çıxanacaq, o gecə xeyirlidir. Özə mələklər də o gecə bir illik qədəri yazırlar. Ümumi qədərdən. Ümumi qədərdən bir il yazırlar qədəri. Görün, necə əhəmiyyətli gündür. Əhəmiyyəti daha doğrusu gecədir. Amma o vaxtı isə, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə çıxmaq çıxdı ki, Qədir gecəsinin hansı gündür xəbər versin. Çıxanda gördük ki, iki dənə sahabi ixtilaf eləyir, mübahisə edirlər. Allah subhanətə alə olan o mübahisəsinə görə bu elmi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəlbinə götürdü. Dedi ki, vallahi çıxmışdım, sizə xəbər verim. Bu münaqişənin səbəbinə görə, ixtilanın səbəbinə görə Allah subhanətə alə qəlbindən götürdü. Təsələ, ixtilaf gör necə zərərlidir. İxtilaf xeyrə aparır. Xeyrdən uzaq deyil insanı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem baxmayaraq Allah subhanətə alə o elmi götürdü ondan, lakin Allah subhanətlə ona elmi yaxınlaşmaq üçün müəyyən qədər elmi işarələrlədir o gecə üçün. Dedi, axır 10 gündədir, tək gecələrdədir. Ona görə əlamətlər də deyilib, amma bunu dəyi bilmək çətindir. Ona görə ən salamatı budur ki, müsəlman axır 10 gün hamısında. Tək gecələr lazımdır elə ayrıca. Hamısında iştihad elə, gecən bir ibadətin elə günə, gecən bir səsin ibadətdir, əlhamdülillah, inşallah onundan biri olacaq. Allahın izni ilə. Və belə qardaşlar, yəni çalış səmərəli istifadə elə və Allahdan qorx ki, ibadətləri möhkəmləndir, ciddi ol və elə bilmə ki, bu Ramazan gəldi, getdi, qutardıq, biz qutardıq. Ramazan sənin üçün zəngdir ki, xəbərdarlıqdır, tənbihdir, bax, dəli olmaq lazımdır, dəli ol, həmişə. Bu məktəb, bu bir ayrı məktəbdir. Və belə, şimdi çıxacaqsan bu məktəbdən, o birisi aylarda da bu məktəbdə kim ol gələn. Bu işarələr dansı qardaşlar, Allah subhanətə Allah bizə şey faydalardan etsin. Allah subhanətə Allah xalqımıza hidayət versin. Allah subhanətə alə müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanətə alə e, bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Allah subhanətə alə meçinimizi açılmağına kömək olsun. Allah subhanətə alə meçinimizi açılmağına mani olanları elə cəzalandırsın ki, başqalarına dərs olsun, ya Rab. Amin, ya Rabbil alemin. Aqul həzə və əstəğfirullah li və ləkum və lisəir-i müslimin min kulli zəmb əstəğfiruhu innəhu huvəl-ğafurur-rəhim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكبر أن محمدا الله